Astapenetik, uh, erraiten digute kontejaren jabeak direla errikoitxak, erran nahi du mera, eh? hori astapenetik, eta bestalde batetik erraiten daukute, ez ez, ez, deparen esku utzi duzu eta beraz ez depa da. Afea, eta ez depak erraiten du ez ez errikoitxak direla. Voilà, ez ba, depa edo eh. sosite d'energi de atlantik. Eh? Voilà, voilà. Orduan, duda hortan nahi baduzu errikoitxan, uh, Astapenetik uh, eh, lehen ahazoina, zer nahi gizaz, eta hori denek eh, kompreituko duzu, eta eda ondiren eh, kontagailu batzuk, konter batzuk, zer gaitik aldatzen dira. Ez du boa jazoinik ikusten, uh, dibidez badira kontorak, hor, ez direna aintzaharrak, eh? duela oh, bi urte, hiru urte aldatuak, eta hori beste batzuk amarro gehi urte, me bizikiun ibiltzen direnak, ez dugu ulertzen zer gaitik kanbiaratu behar diren. Nun e... ezten, horren gibelean... Ez duzio Egiazki uh, bai. eh, komerzio historio bat. Antzinatzen diren eh, lehen arrazoinak, zer nahi gisaz, da... Eh, kontehoiek eh, kario direla, gainera elektromagnetiko ondak eh, gehiago ukanen dituk bula, hoiengatik, baina enedizek antzinatzen duen argudio bat da, baina jakiten alko duzue momentuan zonbat argi gastatu duzuen zetresnekin, ez da zuen etxeko tresna guzia konektatuak izanen dira hor, eta ze tresnekin eta hola, pentsa. Orduan eh, gu bezalako batzuk, uh, zertarako ditugu horiek, aldiz ene dizek bai. Ene dizek, jakinen du pertsona bakoitzak zonbat gastatzen duen, etxe bakoitzean zonbat gastatzen den, ze tresnekin, Eta hor dira, eh, zinez, data eh, biziki importanteak, eh, pentsa, komerzio eta industriaren zat. Eta data horiek, enedizek, basalduko ditu, eta kariot salzen diren datak dira. Beraz, Eh, nik personalki uste dut funtsezko arrazoina hor dela aldatzeko konter horiek gainera horrek ze komerzioa ekarriko duen. Nei nuke jakin konter horiek nork egin dituen eta ze preziotan eh, salduak diren uh, eh, enedizi. Bestalde gaur egun aipatzen da biziki inguramena uh, kulpabilizatzen gaituzte egunero historio hoiekin. Kenduko dizkigute konterak ibiltzen direnak onak direnak eta botako dituzte. Orduan pentsa ze ondakin sortuko duen horrek. Mm. Gehi linki kontora horiek bizipena ez dugu ezagutzen, Bestalde, lege mailan, egin behar da, beraz, Europak sortu zuela hor lege bat behartuz Europa guzia, hori da, eh, prefeturak maiten nuen argudio bat, eh? Europa guzian olako kontorak ezariak izan dite baina frantses estaduak bere egindu lege hori eta hori frantses lege bat da, hori alde bat Jakin behar da, bai Austrian eta bai Alemanian eta bai Kanadan, eh? urgunago joa iteko, gibel egindutela. Zeta kontor horiek eh, sortzen dituzten uh, kalteak beraz osasun mailan, baina ere tresnak erretzen, ez dute sobera kontrolatzen uh, ze eragina duten beraz eh, gure tresnen gain ere. Voilà. Hala, behaz, uh, diren kritiketan ere, batzuk uh, aipatzen dute, lan dela, enpleguen ere, zer gana idu horrek? Habe, gana idu, uh, gaur egun uh, badirela pertsona batzuk ibiltzen direnak uh, etxe gure konter uh, elektriko hien uh, zenbakien edo hartzera, Eta konto horiekin, ebe, enpligu guzi horiek desagertuko dira, eta erran duten bezala, konto horiek guziak konektatuak izanen dira zentral batera, e, labur egiteko, eta zentral hortan, beraz, e, gastatzen duzun araberako e, elektrizitatea markatua da, eta zetreznekin gastatua duzun. Beraz, horrez da inor, ibiliko gehiago etxe-etxe, eta gu konsumitzaile gisa gainera, zaila ikusten dut, espazira ados zure faktura ikina, rekursoak eta egiteko biziki zaila izanen da. Beraiek, eh, ba, bestuko dira, ez eh, hor, eh, dena informatizatua da, hor, xuxenak dira zenbakiak. Ba. Hmm. Hala, eh? beraz, hor, lan postu desagertze handiak hori segur da. Eh? Hala, beraz, uh, gandugu, beraz, hainbat erriek, iardoki dute, manera desberdinez, adibidez, Tarnosen uh, eh, kondagailuen kontrako delibero bat hartu du, hausitegin uh, eh, administratiboak uh, ukartu duen delibero bat, baionan moratorio bat, defentsa kolektiboak muntatu dira, uh, besteak beste arbonan, eta zuek behaz, zazek aldean, zehazki, zein duzie, zuen refusaren akusteko? Alors gu delibero bat hartu ginuen, baina delibero uh, eh, prefeturak uh, eh, bere ala eh, sartzen gaituzte eta desestatzen dituzte. Ala nola hor deituak gira, eh, osaze eta beste hainbat erri uh, deituak izanen gira hor askifite, irailan segurena. Eta uh, Tarnoseko kasuan gertatu den bezala uh, ez estatua izanen da gure deliberoa. Eran behar da ere uh, pentsa ze ispirituan uh, plantatzen dituzten uh, kontorruiek, maltzurkeri pixkatekin ere, ezpaitute esplikatzen jender uh, zergaitik aldatzen dituzten, etxetan sartzen dira ere, izan dira kasu batzuk haitzen eta arbonan, eh, hola, pixkat sartu uh, aldatzen dute eta fini. Eta gehiago, ino, imoiblu batean bizi bazira, orduan hor, ez duzu inungu behirik, eh? zure kontora kanpoan baita, imoibluan baita, beraz aldatzen duzte denak, eta bola, gero jakinian zira zure kontora aldatu dutela. Beraz, uh, zaila da, eta justuki uh, guk nahi baduzu hor uh, ariniz hausapez gisa, nahi ditugu ere jendeak uh, jakinean ezagri, babestu, eta jendeak ere uh, ardezan neurriak bere datuak ez ditezen erabiliak izan. Ala nola kastreko uh, eriko itxeak, hartu du arrete bat, ez dilibero bat, eh? arrete bat uh, sentsu hortan, eta eskatzen du, uh, ene dizi edo konter uh, uh, pausatzailea, abi abisatzia erriko etxean zinetik, nahi baduzu partikularak eh, abisatuak izan ditezen, gainera babestuak izan ditezen, eta ez badute nahi berendatuak, eh, eh, salduak uh, uh, izan ditezen, edo transmitituak hori ere... Uh, Eh, beraz, eh, izen pedezaten, eta hori. Beraz, nolabait gu, kontsumitzaile gisa, babestuak izatea, eh, gure datu personalak ez ditezen erabiliak izan. Mm -hmm. Beraz, kastreko hori adibide hon bat, itaike hemen aplikatzeko, zuriduriko. Ba Voilà, ba, gero horrek ez du erraiten, kontorak ez dituztela uh, pausatuko. Baizik eta uh, gure burua ahalik eta gehiena ditugun ditugun gauzeki, eh, or, lehen formazioan ofisieu, liberte, eh, testo hori hartuz, nolabait gure burua, nonbait eh, babesten dugu. Eta hori da, nahi baduzu, lehen urratx bat, or, elektrika mailan zartzen dituzte, baina ikusten dugu, Aste untan hasi direla pauen eh, gaseko kontuak batzuk ere ezartzen, kontuak entelijan daitzen dituzte, iduriz eh, ber eh, motako kontuak dira, eta pentsatu dute uh, uraren kontuak ere uh, ezartzia. Beraz, uh, <laughs> ebe alde guzietatik uh, gure datuak, uh, uh, hartuak izanen dira, kontrolatuak, eta batez ere industriari uh, salduak, nik hori ikusten dut. Goizuntan, linki kondagailu kakutsen artian famatuak aipatzen ditugu, oi hartzun frango sortzen eh, dute hauek, osazetik hausapesa eh, entzun dugu eh, berriki, maite etxe berria, beste erriko etxe batetara jonen gira, baiona alderat eta gurekin Jean-Claude Iriart oposizioko autetxia, egunon? Egunon. Zuek gaia aipatu duzue, oposizioak du gaia gaia ordenarat ekarri ustailan, beraz, eta moratorio bai. bat aipatzen da baionatik, zuk nahi zinuen behar bada hori susen du. Bai, eta moratorio barik izan, baina behar behar baliudu esplikazia bizkat gauzak nola, nola pasatu diren. Pentsatzen du primadera untan hasi direra enediziko, fen, enedizek manatzen dituzten enpresak eh, agertu dira hor baianako hauzu batzuetan, kartier batzuetan. Eta gero hortik landa askifite izan dira izan dira mm, batzu plinitu direnak, eh? Rodian, ziren ados kon, konda gailu horien eh, alda azteko, eta hori jakina dute, bada ere kolektibo bat ez plinki eh, horren inguruan antolatu, diadanik antolatu zena angerun, eta bai antolatua dena ere bai honan. Eta horren ondorioz, hasteko eh, erriko etxean, hastapen batian ez, ez, du, ez du erantzunik, eh, erranduz eh, izan erriko igorri ditu gutun batzu janez eh, be okonda gailuetan ez zuela, ez zuela kompetentziarik, horiek eh, den sindikat baten gaina zirela, eta eta ez zuela esku hartzerik eh, afera hortan. Hala. Eta gero ikusiz eh, gero eta gehiago en fait, bizpailu kartiretan gauzak uh, mintzen hasten zirela, eta gure ikuspondutik hasteko ezin onartuzko ere gauzak pasatzen zirela, zenta iduriz ba presa horiek sartzen ziren ere etxeetan, apartemenduetan, eta eta bortxatzen zituzten, eh? eh? batzutan jendeak, eta baliatzen ziren ere jende esar batzuetaz gauza, fain, egia ez diren gauza batzuen erraiteko, eta bon, ina alafite kont konter horiek eh, aldatzeko. Hori hori aski itxusi iduritu zauko, ordean guk ikusiz ere baginola, uh, ustailen baginola erriko kontseiluko bilkura bat, oh, ustailaren emeetzean, ordean... Uh, maite egun lehenago ofizialki galdi egin hau eh, hori eh, galde hori fen gaia hori, horten eh, goian agabean sartua izan da dina, izan za dina, ala, eta erriko etxeak ardezan, bede, bederen debate bat izan, izan dezagun gure artean, eta debate horren ondorioz, eh, postura bat hartua izan da dina. Postura eta, zenta deliberorik entzun dugu, eh? delibero bat hartzen alda, baina egiskoa handia da ez ez datua izaitia. Ba, gero hori izan, izan da ere ukan dugun debatea, eh, zenta, zenta guk bon, gaia pausatu dugu, egan dugu ze bon, institut berriz maitek eh, bostiana eh, espekatu dituen argumentio guziak berriz hartuko, baina bon, horiek berriz plazaratu ditugu. Uh, ondorioz erriko itxe, eh, fen, errandauko arek ez zuela sartu nahi uh, prozedura administratuetan, mm, pentsatzen baitzuen zer nahi izaz, uh, ebazpen bat hartzen bari bazuen edo deliberu bat hartzen bari bazen hori zestatua izanen zela eta ez zuela hortan sartu nahi ordean kontseilu hortan txekatu dugu bedena postura eman komuna. Iduritzen zizauku importantea zela izan zadin ere eh, hitz publiko bat horri buruz. Eh? Gauzak larriak dira, jen enpresak sartzen dire etxeetan, apartamentuetan, jendek bortxatzen dituzte, eh, e, eta hori gauzak larriak dira. Fen, ez inda mutu egon, hau tetsi bat eh, zirelaik edo odozoin biztan lehi delarik, alako gauzak gertatzen direlarik. Ordean txikatu dugu pixka bat eh, iniziatiba hartzen algin nuen, eta debate luze baten ondutik, ordean adostu dugu berzula erriko etxeak ofizialki uh, jakinarazi, eh, komunikatu, erraiteko jenderi hal zutela kontra bari baziren, hal zutela kontra izan, eh, ez, eh, ez ginela bortxatuak horren hon hartzia, eta, eta ondotik era adostu egin bar ginoela uh, gutun bat egurri egin Eh, eta hori kontseiluko sensibilitate guzien uh, eh, izenean. Gutunean uh, galdegiten duzuena da, uh, baimena galdegitea instalatu haitzen, edo galdegiten da linki horien instalatzea geldit, gelditia izatea, zer galdegiten da zutxean? Gutuna, enedizi galdegiten zaie, jender behar duela untsa esplikatu, en fet, eta informazionea eman, mhm. Eh, eta jendek uh, ukan dezan uh, autua. Bai eta, eta alde barima da ebe, kondagailuak uh, aldatzen dira eta eta espanima da kontra be, kontrako postura hori behar dutela uh, funtsez errespetatu. Hori da, Hauzapezak e, ez baitzuen beste molde administratiba otean sartu nahi izan, ez, bo, mm ere sekatu dugu postura mankumuna, bedena, jenden jen, eh, jen dretsuak irrespetatuak izan ditezen. Hor ez da funtsezko postura bat, eh? baina mm. hala ere hori berda irripikatu, berda... Eh, gure, gure idurizk horren ondo, ondotik izan den komunikazioa ez da aski azkarra izan, hene eh? behar dira behar da komunikatu, bada webgune bat erriko etxean, bada magazin bat hori etxe ikusietan partitzen dena, eta hori behar da molde guzi horietaz baliatut jender jakinazteko aldutela, en ez erana, ala, eta ez panima dute nahi, beren postura errespetatua izan da din, hori da, Oh, nola egan, uh, funtsesko printzipo bat, eh? a, a minima, a minima mm. berlitakera, berlitakera uh, ala, plantan ezagiko. Entzuleen zat uh, gertatzen bali bada, dena den errietan prinsipioz prozeduran, ez dakin nola egan, protokoloan, uh, lehenik abisatu behar luke enedizek aldi oro erria. Bai, eta enetako hori da bezten, hor dira esperta, espertan arteko bataiak hor, eh? zenta egiten dute teknikoki bon, izaiten izan dira eh? estripo batzu, eh? edo kondagailu zartatze, edo usute batzu, eta bai, horien ba, edizek ez du ez ez eh? egiten du, biziki oroak biziki guti izan direla, gero bada uaineri lotutako mm, debatea, eh? batzuek sentsibiak dira, ezin dute hori egon hartu, eta eta hor ere badira espertak egiten dutena eh, alan hori gehiago izain dela edo gehigi joiten dela beste batzuak ez eta bar. Bana eskandala garriena enetz en eta en ikuspondutik hasteko zentakio espertak mintzo direla nekeda da norberaren zate eh? Ba, postura baten finkatzea zenta dira argumentu zintifikoak eta bar. Bana beden Klinil, eh, Komisio Nazional de Liberte, eh, Informatik e Liberte horrek, gomendio batzu plazaratu ditu. Eta Eganez, eganez, hor konta gailu horiek, en fet, guai uh, alzutela gure etxetan, alzutela jakin, uh, zer ziren oeratze eta uh, jeikitzeten horiak, noiz etxen eta ez, zonbat urberu kontsomatzen zen aldi oro, zonbat biztan lebizi zen apartamentoetan, eta ni datuak, en fet, biltzen dira, zenta konta horiek, haidira egun guzia martxan eta biltzen dituzte, en fet, informazioak eta eta hori jakin behar dugu guk norbera datu hori gure etxetatik eh, gure bizi pribatutik ateratzen dira eta ezin da hola onartu eh, edo zoin enpresak ukan, ukan dezan datu horien berriz saltzeko edo baliatzeko posibilitatea gu ez bagira ados eta knil komisio horrek komendio biziki fermu batzu egin ditu erranez hori berzela eh, jenderi berz, berzitzaiela jakin arazi eta enedizek berzuela hori lan hori egin Hala. eta hori terrenuan ez da errespetatua hala. Ordian deia, iduritzen zau, ni bataio hori berginukera irabazi, jadanik eh, kom, mhm. knileko komendio horiek bederan uh, eh, apikatuak izan ditezen, eta zinez e, egiazko, egiazko informazione lana egin dezaten, hala, luziago barin bada ere, eta diendek, hala, untsa informatuta, ja, bakotsak delibera dezan, ja, nahi onartzen duen, hala ez. Mhm telefonarekin egiten den bezala, zenta uin, uin histori hori batzu sinesten dute beste batzu ez, beste batzu sinxibli dira beste batzu ez, mana beden telefonarekin uh, eh, beh, guk dugu erabaktzen al, eh, telefonaren eh, itzaltzia, ez bat dugu gauaz telefona utzi nahi gure berriaren onduan ezartzen aldugu beste ondoko pieza batean, bako menperatzen du. Baina aliz kondagailu horiek hor, martxan dira, egun guziak horrean, dira gure bizi privatuan. Hala. Hor bada, ene da, liberte publiko baten gaia aski aski importantea eta maiteko estean erten ere gazarekin eta urarekin horiek eh, segituko mm. direla. Mm. Ba, bon, da, funtsezko gizarte debate bat. Bizi gira ere gauza konektatuekin, mana horiek, eh, horiek datuak biltzen dituzte eta gero ze egiten da datu horiek ilan. Hor, barazinezko, ba, ez da gai simplia, eh? mana mm. hasteko ezin da onartu patu gabe hori jendeak esplikatu gabe em, alako impresa batek egin dezain eta beste interes bat. Inala, kondagailu gailu uh, eh, instalatu nahi dituztela. Tradizia argi da, zenta, zenta, informa dira egiazko informazio hori uh, egiten kninek uh, fikatzen duen bezala, eta hori berlukete egin, be, pentsatzen lala, eniziendek ere hori refusatuko du sistema horretan, azteko, eta hori ez da bestan dena ere izen eh, interesetan sartzen, arek nahi dute edatu eta uh, etxe guzietan hori kondago hile hori ezagri, eta, eta, oh, eta hori konduan hartuz, entzatzen dira, indahian pasatzea, hala, eta hori, onoren dut batzu izaiten aldira alde, ba, batzua ba, batzuk untsa bizitzen dute beti konektatua izaitia, bere etxeko gauzekin ala, ina ala informazioa izaitia, ina ala gauza datu biltzia, eta bak, mara beste batzuek ez, ala, ordean bak, ba, bak, batzu eta besten postura beden errespetatua izan, izan dadin, eta e, ez, impresa e, handi batzuek e, ez, ez dezaten, ukan, hola, indahian pasatzeko dretsua, eh? hori eh? da, enetako zinez, Funtsezko printzipio bat, ala...